Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Mir i dobro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu. Nadamo se da vam nije previše vruće i u ovoj današnjoj emisiji ćemo nastojati na neki način vas još više potaknuti i da i ovo vrijeme koje mnogima od vas vjerujemo teško i fizički, da pronađete duhovni poticaj i možda da još više promišljate o Franjevaštvu, pogotovo vi koji ste simpatizeri posebno Franjevačkog svjetovnog reda. Danas imamo posebnog gosta koji će za sebe reći sigurno da nije poseban, ali za nas je po tome zapravo što je živio otvoreno i, i u tom svom franjevačkom pozivu nastojao osluškivati poticaje svakoga dana i na poslu i u privatnom i obiteljskom životu. Naš brat Stjepan Lice, e, član je Franjevačkog svjetovnog reda, vjerujem da je mnogima od vas i tekako poznat autor više od četrdesetak knjiga, knjižica, poticaja Inače skroman i samozatejan, mnogi će reći poznat po svojoj vedrini, pa mi je žao da ga ne vidite sad uživo, jer biste vidjeli, a i čujem vjerojatno, a i nadam se da čujete kako se osmijehuje i na ove moje riječi za koje vjerojatno misli da su pretjerane, iako sam zaista nastojao evo, smanjiti u odnosu na ono što inače treba reći o bratu Stjepanu Lica. On je da kako preuzimao i odgovorne službe u Franjevačkom svjetovnom redu, tako da vjerujem da će i o tome progovarati. A danas smo zapravo zamislili emisiju nastojati odgovoriti na brojne poticaje kojima smo svakoga dana izloženi i unutar Franjevačkog svjetovnog reda, općenito u Franjevačkom redu, ali naravno i živeći u svijetu, kao što kaže i sam naziv naše emisije Poziv u svijetu. Pa evo, brate Stjepane, hvala najprije što si došao, što si pronašao svoje vrijeme za nas, vrijeme u mirovini, vjerojatno drukčije od onoga što si živio sve ove godine u dinamičnosti svakoga dana, izvršavajući svoje redovne obveze. E, sve vas srdačno pozdravljam, želim vam mir i dobro. Biti umirovljenik je sasvim različito od biti zaposlenik, jer e, u mirovini za mnoge poslove je svejedno da ću ih napraviti danas ili preksutra, na isto se svede, tako da nisam pritisnut tim nekim e, ritmom kojim su zaposleni ljudi ovaj, pritisnuti. Naravno da imam ovaj, svoje obiteljske obveze koje me raduju, ali to je jedan sasvim drugi, sasvim drugi doživljaj. Ljudi su mi obećavali brda i doline sa mirovinom, e, obećavali su mi da će mi biti žao što sam u mirovini, a meni je jednako lijepo kao što sam i prije živio. Hvala ti evo na ovim uvodnim rečenicama. O brojnim stvarima bi mogli danas govoriti, ali evo zaista bih volio da se usredotočimo baš na tu franjevačku duhovnost, na brojne izazove kojima smo danas izloženi, ali moramo se vratiti na početak, na tvoj osobni početak. Pa evo možda najteže pitanje na samom početku, kada si i kako zavolio evanđelje? <laughs> Teško je to reći. E, teško iz razloga što sam odrastao uz evanđelje. Ja pamtim e, svoga oca dok sam bio dijete, još e, niži niži razredi osnovne škole, kako mi čita ulomke evanđelja i to onog što je u ono vrijeme Bonaventura Duda bio preveo, priredio kao objedinjena četiri evanđelja. E, nama, djeci, on to čitao, slušali smo naravno to isto u crkvi kako i kad sam zavolio, ne znam. Dakle, to je, možda je malo nespretno reći, ali to je meni poput disanja. E, mhm. evanđelje mi je daleko najdraža, posve neusporediva knjiga na ovom svijetu. Nikad ju neću pročitati do kraja. Tek sam ju <laughs> počeo iščitavati. E, isti ulomci koji su mi nekada govorili jedno, sada mi govore 23. i to sve na jedan e, novi, vredni, dragocijeniji način. Siguran sam da je imalo smisla izmisliti slova samo zato da se evanđelje može zapisati. Ja kad se pokušavam prisjetiti naših prvih susreta, to je naravno bilo na kaptolu 9 u crkvi Svetoga Franje, možda malo zbiljnije u dijelu formacije unutar Franjevačkog svjetovnog reda i već tada smo mi vidjeli zapravo da si ti po mnogo čemu drugčiji od drugih u tom onom što smo naglasili na samom početku po toj vedrini. Po, po tome da si nastajao zaista u svakom svom životnom trenutku kogogodat god je bilo teško pronaći upravo tu vedrinu pa evo vidiš li sebe zapravo na taj način kako te mi vidimo? Jer znam da ti nije ugodno ni o tome govoriti, ni o sebi e, baš ovako kako te ja pitam, ali ta vedrina dolazi iznutra, ona se ne da suzbiti, ona se ne da zatomiti. I vjerujem da je to zapravo nešto što te nosi iz dana u dan. Pa se posve nepripremljen na ovo pitanje. E, prisjećam se jednog trenutka, e, svojedobno sam gotovo tjedno išao na sljeme u društvu drugih s kojima sam skupa išao na vjeronauk u crku i jednom bila je zima i mi smo bili onako iscrpljeni od pješačenja na vrh Sljemena, sjedili smo tamo kod Isusovaca u podrumu u njihovoj kućici za kapelice i šutjeli. Ono, nismo imali što reći. U taj čas je uletio jedan, Karin se zove, e, mladić kojeg sam poznavao, on nas je toliko raspoložio, toliko nas je nasmijao, toliko dobre volje nam e, predao, a mi smo bili za njega, neću reći nitko i ništa, ali nismo bili, reći ću tako, bitan faktor njegovog života. E, I ja sam u tom času pomislio, a zašto ne bih tako ja? E, to je bilo prije 45 godina, više, ne znam. <laughs> E, ali u svakom slučaju e, ja vjerujem da taj pristup životu je svojevrsna odluka. Mhm. Dakle, naravno da to nije odabir uloge ili gluma, nego nešto što čovjek na neki način spozna i onda se to trudi živjeti. E, na drugoj stranici Biblije piše rečenica koju olako preskočimo. E, Jahve kaže, tko pravo radi, vedrinom ocijeva. I to je moj temeljni ispit savjesti svakog dana. Ako ne ocijevam vedrinom, gdje sam zakazao? Zapravo i kao temeljni franjevački identitet, vedrina u srcu franjevaštva. Pa da, mislim, mi ovaj Franju doživljavamo kao jednog vrlo lepršavog, e, razigranog lika, međutim njegov <laughs> život je bio puno zahtjevniji, ali u svemu tome je bio on ovaj, usmjeren prema radosti, hvaljen budi gospodine moj po svemu. I za nas jedna dosta neobična godina, pandemija, potres, izgubili smo brojne bližnje, Mislim da to sad već svatko može reći da ima barem jednu osobu koja je oboljela, nadamo se ipak, ne s onim najlošijim ishodom zemaljskim. Ali nitko to nije mogao očekivati, na to nismo mogli biti spremni. I upravo u ovim vremenima možda je teže nego ikada živjeti zajedništvo, ono na koje nas zapravo i Sveti Franjo poziva i naše konstitucije i pravila i sve svi ti brojni koji su prije nas prošli ovim svijetom. I zato je neka središnja tema našeg današnjeg razgovora upravo poticaj da e, zauzetije živimo to zajedništvo, ne na odstojanju, ne na nekoj udaljenosti, ne distancirani jedni od drugih, nego još bliže nego ikad prije. Je li to moguće? Evo, kako to sad vidiš? Da, ova godina nam je postavila nebrojeno pitanja, stvarno nebrojeno pitanja i posložilo se i uz to koronu i potres e, i to u isto vrijeme. Na neki način e, smo ostali neki od nas e, bez svog duhovnog doma, bez mjesta susretanja. Onda smo svi upali svi mnogi od nas upali u nevolju da smo se išli skrivati od bolesti, e, plašiti smrti. E, e, osobno sam bio na ne bih htio sad prebrajati, ali sasvim sigurno na desetak sprovoda koji me se tiču, osobno mhm. tiču u zadnjih deset godina i ne, ne, znam, ne znam dovoljno jasno reći e, što se sve u meni probudilo u tom vremenu. E, počeo sam se pitati e, bojimo li se vi, mi više smrti nego li toga da ćemo promašiti život. Da ćemo promašiti ono zbog čeg smo rođeni. Ono na što smo se zavjetovali. Hoćemo li u tim svojim kućicama e, živjeti i plašiti se jedni drugih, plašiti se zagrljaja. E, to, je, to je nešto za mene bilo posve neshvatljivo. E, onda mi se dogodilo da sam, dok sam hodao jednom pred katedralom, jedna osoba upozorila da nas to Bog kažnjava. Mm, to smo često mogli slušati. Ja, ja sam bio zapanjen. Mislim, kako je moguće doći do takvog zaključka? E, ako netko ovdje nekoga kažnjava, onda to mi sami sebe okradamo. E, pa se postavlja pitanje gdje je Bog u ovoj nevolji. Mi nikada ne pitamo gdje je Bog e, kada je u Južnoj Americi potres, kada mhm. je pokolju u Africi, kada je... To, to, to je nešto, nešto drugo. Nego kada nas okrzne onda mi pitamo. A mm, Bog nije zamislio naš odnos da nas tetoši, nego da mi izrastemo u odgovorne stvaralačke ljude, u ljude kojima će, koji će ljubav pokretat, koji će pokazivati da im je stalo do onih drugih, drugih, onih s kojima žive, e, svojih vlastitih, svoje obitelji, svoje zajednice ne znam, osobno mis, tužan sam, evo baš ću reći da sam tužan <laughs> unatoč svoj vedrini, e, što nema više dosjetljivosti u meni, mhm. što nema više dosjetljivosti u ljudima oko mene. E, pristali smo na tolike zabrane, dakle ono kao podrazumijeva se. Nema sljedeće nedjelje mise, u crkvi, nema, točka. Mhm. Kako je to moguće? Pa neka bude na livadi. Mislim, e, kad bismo mi gorjeli, onda bismo i ovu koronu i ovaj potres puno lakše prolazili ako sasvim sigurno ne bih htio sad poimence spominjati, znam niz ljudi osobno koji su pretrpjeli strašne stvari, baš strašne nećemo dugo ostati u raspoloženju pandemije i, ovih negativnih stvari koje smo proživjeli, ali evo kao što si sam rekao, brojni su izgubili svoj duhovni dom, neko mjesto susreta. Nije li to zapravo upravo jedan trenutak koji nam je pokazao da je zajedništvo još važnije nego što smo o tome možda prije razmišljali, odnosno shvaćali smo to, podrazumijevali smo kao nešto zadano, nismo to nikada dovodili u pitanje ta naša mjesta susreta, <laughs> a sad smo ih izgubili doslovno u par sekundi. Da, dakle, ono što se podrazumijevalo, dakle ono imaš oči, imaš ruke, možeš govoriti, čuješ, to, to se sve kao ono spadate, zavrijedio si to jer si čovjek. Nije tako. Sve od toga je čudo. Prisjetio sam se sada potaknut nekim e, životnim okolnostima. Tamo početkom 80-ih, e, kad sam ja na Kaptolu kod Franjevaca, tako ulazio u zajedništvo sa drugim ljudima, se povezivao. E, mi smo svi bili više ili manje mladi ljudi, e, prpošni, zaigrani, zaneseni, mogu puno takvih riječi reći o nama. I stvorila se među nama jedna snažna povezanost i e, ta povezanost traje i danas. Ali okolnosti su druge. E, mi smo onda bili mladi, neki smo bili mladi bračni parovi, neki su bili mladi koji su mhm. bili na tom putu ili u svakom slučaju su ovaj, udobno bili povezani s nama, a oni koji su tada bili stari, nama stari, su tada bili mlađi nego što sam ja mhm. danas. I kad sam recimo u ovoj situaciji e, ograničenosti koronom, e, ograničenosti potresom, u jednom času postao svjestan da je cijeli niz onih meni dragih, voljenih ljudi s kojima ne prestajem dijeliti život iz tih 80. godina pa nadalje, na jednom po bolnicama, na jednom operirano operiran od ovog, operirano od onog, s ovakvim posljedicama, s onakvim posljedicama sretnemo se, mi razgovaramo o, tome kako je moguće da još postojiš, kako mhm. izdržavaš. Mhm. Nekada smo se <laughs> pjevali, šalili, e, skitali se, ne znam, hodočastili naravno da. <laughs> i tako. A sada ovaj, na jednom se, sve naše teme ovaj, na neki način ovaj, promijenile. I bude mi stvarno tjeskobno ovaj, e, svako malo odem na Mirogoj. Mhm. Ne, ne samo ovaj... Ne kao Pater Bonaventura u šetnju i promišljanje. dakle, baš ovaj, ispraćam ljude mlađe od sebe, starije mhm. od sebe, e, moje dobi, dakle, i u času prođe ta, ta desetljeća tih četrdeseta godina, kao da je ono okrenuo si list knjige i već te nema. I ono što je najteže, dakle, e, ti bi htio pomoć, ali ne možeš na sedamnaest strana otići. Da, to je istina. To mnogi mm. proživljavaju. Da. Tako da, ovaj, naravno imam ja Bogu hvala dosjetljivu ženu, pa ona, <laughs> ona čuda zna napraviti, ali i to ima svoje ograničenje. Dakle, i sad na jednom e, nemaš gdje sidro spustiti. Mm nemaš mjesto gdje bi se mogao naći. Gdje ćeš se naći? U kafiću? Nema to smisla. Dakle, mi imamo potrebu, naučili smo imati duhovni dom. Naučili smo. Razmaženi smo. U tom trenutku zapravo sad događaju se neke druge stvari i to je da mnogi i odlaze, da je sve teže održati i redovitost susreta, mnogi postaju mlaki. Pa evo, kako ih potaknuti zapravo na gorljivost da, da probude u sebi taj duh? dakle, to, to, to je ono, dakle, čovjek mora imati kamo doći. E, I moja žena i ja pokušavamo ovaj, negdje se usiditi, ali za nas postoji samo jedno sidrište. Mm. Mi smo odviše života E, smjestili u jedan prostor da bi o sidrištu razmišljali. E, ta, ali odem na misu ovdje, odem na misu ondje, dakle trudim se ne, ne biti pčelica koja leti s na cvijet, e, mislim da spadam nekamo, mm jel? ali jednostavno nešto nedostaje. Mhm. Nešto nedostaje. Tako da ja gledam, e, mnogi dobri ljudi, draga braća i sestre sa Kaptola, su se već, e, koji nisu tako stari kao ja, koji su se smjestili e, negdje drugdje, našli smisao svoga postojanja, svojih aktivnosti, negdje i ja to jako podržavam. Jer ovaj, to je potrebno, ali onda s druge strane gledam na koliko mjesta se, na primjer, mladi danas mogu sastajati? Mhm. U Zagrebačkoj crkvi. Jedva. Cijeli niz crkvi je za mlade za, zapravo zatvoreno. mm bio je, bila jedna skupina ne tako <laughs> mladih ljudi, ljudi zapravo starijih od mene, koji su imali naviku, potrebu da su svaku subotu prije podne se nalazili na kaptolu eh, u nekom kafiću ili na cesti ili u zatvorenom prostoru i to su ljudi koji su tako 80-ih <laughs> godina mhm. pa i u 90-ima iz umirovljeničkih domova su taksijima dolazili jer to im je bilo e, središte tjedna kad su mogli sa onima svojima se naći, se naći porazgovarati. Dakle, među njima je mnogo onih koji su spadali u ovaj crkveni zbor na Kaptolu, koji su pjevali u deset sati. I oni su u jednom broju u proteklih godinu, godinu i pol otišli s odnu stranu vječnosti. Da. I kako ćeš nekom koji ima 90 godina reći, e sada oditi negdje drugdje ili se strpi. I poseban pozdrav naravno danas šaljemo svima koji ne mogu se kretati, koji imaju i brojne druge probleme i kojima je zaista potrebno doći u susret, pa evo i poticaj svima koji nas slušaju da, i taj dio također prepoznamo i da, da mislim, Dakle, ta dosjetljivost, e, to je tolika sveta stvar. E, sad sam se prisjetio, prošle godine smo moja supruga i ja na tjedan dana otišli na Krk kod jednog prijatelja na ovaj e, odmor i kad mi smo došli popodne, je rekao na večer idete samo na jedan koncert. I mi kažemo dobro, kamo? Budete vidjeli. On nas je odveo pred jedan umirovljenički dom kod Krka. Tamo je bila jedna ženska klapa koja je u mraku pjevala pjesme, a ti umiro, ti ljudi koji su u tom mhm. umirovljeničkom domu živjeli, oni su po balkonima stajali, slušali, i nisu baš pljeskali, više su plakali od ganuća. Neko, se našao, neko je našao način da im dođe najbliže što je bilo moguće. Evo za kraj ovog prvog dijela mhm. jedan poticaj za sve one koji se osjećaju mlaki u ovom trenutku. Da, ta mlakost, to je ono što, ja mislim, sve nas na različite načine izjeda i na što mora svatko u svom životu odgovoriti. Jer o nama mlakima, koji blagoslovnu zahtjevnost evanđelja prilagođujemo svoje lagodi i koristimo za prozivanje drugih. o nama mlakima, koji oganj koji Isus došao baciti na zemlju, svodimo na vatricu, uz koju se ni naši ukućani, kamoli putnici namjernici, ne uspijevaju ogrijati. Ja o nama mlakima, od čijih se koraka i riječi ne razgore srca onih koji idu uz nas. Ja o nama mlakima, koji duhovnu hranu koju dijelimo ne osolimo dovoljno da bude jestiva i životvorna. Ja o nama mlakima, koji smo svjetiljke nama povjerene sklonili na sigurno da im ništa ne naudi. Jao nama mlakima, koji se s kruhom za nas razlomljenim ne lomimo za život svijeta. Jao nama mlakima, kojima je plamen jedva oprljio stijenj naših svjetiljki. Što ćemo učiniti kada dođemo pred vrata raja s uljem koje nismo utrošili, sa svojim srcem? Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda. Evo nas ponovno u studiju u emisiji Poziv u svijetu, emisiji o Franjevačkom svjetovnom redu. Danas nam je u gostima brat Stjepan Lice, mnogima od vas siguran sam poznati i vjerujem da ste držali u ruci i čitali i razmatrali nad barem jednom njegovom knjigom i jednom pjesmom, jednim poticajem. Ali evo, on je u isto vrijeme i bivši ministar u Franjevačkom svjetovnom redu i na brojnim drugim funkcijama. E, ajmo reći da je to ona druga strana e, e, zajednica u kojoj zaista treba dati jedan veći dio sebe i kroz žrtvu izložiti se bratstvu, biti u službi bratstvu pa mi koji smo imali tu e, čast, odnosno e, zapravo bili u situaciji da možemo služiti na taj način, znamo da tu postoji jako puno izazova i prirodno je da i čovjek i vjernik se u tom trenutku pokuša povući, zaštititi. Pa evo isto bi tu volio čuti tvoje osobno iskustvo. Nisi bježao od službi i sigurno ti nije bilo lako i puno puta si htio vjerojatno i zbog obitelji stajati malo više u stranu. Kako je bilo u tim situacijama i koji su bili tu zapravo neki problemi koje si i ti sam proživljavao? Pa prije svega, e, ja sam duboko uvjeren da je smisao Franjevačke svjetovne duhovnosti da tu duhovno živimo u svijetu. Da živimo e, u svojim obiteljima, na svojim radnim mjestima, na cesti, u trgovinama, gdje god se krećemo, a tek potom da ju živimo u crkvi. E, smisao bratstva Franjevačkog svjetovnog reda je da mi takvi koji smo pozvani živjeti Franjevačku svjetovnu duhovnost u svijetu se nađemo zajedno, da međusobno e, se ohrabrujemo, međusobno prepoznajemo, e, međusobno si pomažemo da postanemo svjesni što to znači živjeti u Franjevačku duhovnost. E, naravno da to prati onda i jedan administrativni, organizacijski, kako god, aspekt. Ja sam uvijek govorio da imam dosta administraciju na svom <laughs> radnom mjestu, da. bih ju tražio negdje drugdje. I sjećam se, ovaj, e, jednom je pokojni frazvijedan Linić, to negdje bilo, ne znam više koje godine, tamo nekih 80-ih valjda e, rekao da ti bi od Franjeva htio samo ono lijepo, ono što ti <laughs> godi i paše, a ovo neka rade drugi. I naravno da sam nakon toga ja rekao da prihvaćam i prihvatio sam e, službu jednu pa drugu pa treću. E, te službe naravno imaju svoju vrijednost, svoje značenje i od čovjek traže određenu narav. E, dakle, da može čovjek tu službu obavljati na jedan primjeren način. E, meni je bila povjerena služba služitelja e, na različitim razinama, kako mi to kažemo, i to sam u više navrata obavljao tu službu, e, dakle još u Jugoslaviji, kad je to bilo za šire područje, mhm. dakle to je bila tada Slovenija, Bosna, Hercegovina, Kosovo, Vojvodina, dakle uz naravno Hrvatsku. E, dakle, to je bilo ovaj, jedan, jedan dosta zahtjevan angažman, pogotovo okolnostima onog vremena, ali ja od tada uopće o tome nisam razmišljao, nego kad sam rekao da, onda sam E, u tome se trudio. E, iako ne bih rekao da se u tim e, službama ja osobito sam se prepoznavao, mhm. nisam u tome nalazio nije bilo radosti u pravom smislu. da, da tako kažem. Meni je bilo drago kada sam mogao nekome nešto učiniti, kada sam mogao nešto. Dakle, sjećam se onih lijepih susreta animatora mhm. koje smo imali nekada e, na Košljunu, nekada na Cresu, na različitim mjestima smo imali. Dakle, to, to su bila e, lijepa iskustva. Meni je <laughs> ono gdje je moje srce bilo doma, to je bilo kada smo imali takozvanu pouku Novaka, e, kada smo uvodili jedni druge, da tako kažem, u Franjevačku svjetovnu duhovnost, e, mi koji smo već bili pa smo ponovno otkrivali u susretu sa onima koji su tek ulazili neke nove aspekte na koje e, nismo prije bili naišli. Sjećam se ovaj, to je bilo meni jedno ovako tako iznenađujuće iskustvo, vrlo drago iznenađujuće iskustvo, e, kada sam mi je bilo povjereno voditi jednu skupinu mladih koji su iz Franjevačke mladeži prelazili u Franjevački svjetovni red. Ja sam se lijepo ozbiljno doma pripremio ovaj, za temu koja je bila na redu i onda kada sam došao, ja sam shvatio da sam promašio. <laughs> Dakle, da ja idem govoriti ljudima koji sve to već kako dobro znaju. I onda sam tražio načine ovaj, kako ovaj, prići tome. Sjećam se da jednom takvom susretu, eh, isto tako kad sam bio zatečen, jer jednostavno smo mi u 15 minuta, da tako kažem, došli do kraja onoga za što je bio predviđen sat mm. vremena recimo. I ne znam, netko je neku riječ rekao i onda sam ja ovaj, postavio pitanje e, mladima okupljenima jer prihvaćaju oni sebe. I nastaje muk. Ali kako je to bila jedna kompaktna, da kažem, grupa ljudi koji su već prošli kroz određeno iskustvo i naučili izreći sebe jedni pred drugima, onda je bilo e, vrijedno čuti kako govore i ispalo je da oni niko od njih ne prihvaća sebe. Hm. Svi oko njih su odlični, a oni sami... I tako, dakle, kad e, čovjek dođe u jedno zajedništvo, onda je to susret različitih mhm, darova. Mhm. Različitih e, poslanja. A, dakle, vrlo smo različiti, a morali bismo živjeti u istom duhu i još pri tome bi se trebalo vidjeti kako je lijepo kao braća da živimo zajedno i da se može reći gledajte kako, kako se ljube. E, ja mislim da e, je u tom vođenju Franjevačkog svjetovnog reda upravo to najvažnije da primijetimo ono dobro kod drugoga, to je Franjo jako dobro ovaj, znao e, primjenjivati u svom životu. On je govorio kako izgleda savršeni brat, pa je rekao onog koga resi ovak odlika ovog brata, ovakva odlika onog brata i sve ih je nabrojao. On isto tako mogao reći ovaj, e, da je jedan najgori brat onaj koji je neuredan kao ovaj, e, nepažljiv kao ovaj, kasni kao ovaj i slično. Mogao i takvoga jednog brata nacrtati, ali na kraj pameti mu to nije bilo. Njemu je bilo do toga da ljudi se prepoznaju onom dobrom i lijepom i da se vidi što mi zajedno možemo napraviti i u crkvi i u svijetu, a prije toga u vlastitim životima. Možda više nego ikada prije zapravo se sada od Franjevaca traži to apsolutno predanje. Riječ apsolutno naravno izgovaramo uvjetno, ali baš to predanje u providnosti, a vidjeli smo jako puno toga, evo započeli smo emisiju upravo s osvrtom na ovu godinu koja je iza nas i imamo jako puno iskustva ljudi koji su zaista vidjeli da kad se predaju da se njihov život mijenja. Koliko je tebi bilo teško živjeti to predanje u životnim situacijama, poslovnim, koje su isto bile teške, izazovne i naravno kao i svi drugi onda kasnije u obitelji pa onda i u zajednici. Pa iskreno, ja tu, nisam neki teret u životu doživio. E, ne, ne bih mogao reći da je to za mene bilo nešto ograničavajuće. E, imao sam sreće ili blagoslova da sam bio svjestan Božje prisutnosti u svom životu. Uvijek. I nisam od Boga očekivao da bude automat u mom životu. Da bude taj koji će e, mi rješavati probleme, nagrađivati me za nešto što sam napravio. Ništa od toga. Nego naučio sam živjeti s Bogom, prihvaćao sam sva ograničenja koja su iz toga u određenim ovaj, E, okolnostima proizlazila, e, ali ja ih nisam čak ni doživljavao kao ograničenja. To je bilo moj, moj odabir. Dakle, meni je to bilo važnije od nekog napredovanja ili nešto slično. E, imao sam sreću da mi je Bog darovao ženu kako mi je darovao da, sam s njom ovaj, mogao proživjeti ovih e, sad skoro pola stoljeća života zajedno e, u istim vrijednostima, u istom pristupu života. Kažem da sam ja nekoj drugoj ženi muž, e, ona bi mi mogla toliko nedostataka nabrojati što je sve nisam omogućio ili osigurao kroz te godine. Moja žena je posebna, <laughs> posebna i tu, eto, <laughs> našli smo se u istome. Pozdravljamo i nju, vi ste zapravo zaista jedan jako lijepi primjer zajedništva, jedinstva i cijeline i u tom dijelu i zajedno ste hodali na tom putu Franjevašta. Da, mi smo zajedno i ušli u Franjevački svjetovni red istovremeno kada smo moja e, supruga ja ušli, zajedno sa mnom je, s nama je i moja sestra mlađa ušla u Franjevački svjetovni red. E, tako da ovaj to je malo šira priča s tim da je ovaj, moja žena bila jedna vrlo zanesena osoba, a ja sam bio jako rezerviran u početku. Pa onda mi je trebalo malo, ovaj, trebalo me omekšavati da shvatim što to znači ići u Franjevački svjetovni red. Kaže meni fraz zvijezda, to ti je živjeti evanđelje. <laughs> A trudim se i ovako ga živjeti. <laughs> Pojasnio mi je <laughs> ona to svoj način i hvala mu. Polako idemo prema kraju emisije i evo ti si već sad ovih zadnjih nekoliko odgovora vrlo jasno pokazao kako u životu si često imao priliku odabira, kako si sam birao dobro i, i to dobro te na neki način usmjeravalo i vodilo i kroz to vjerojatno došlo jako puno blagoslova. Pa kako zapravo u ovim trenucima još više ići prema toj zahvalnosti? u zahvaljivanju. To se često vidi u tvojim pjesmama, u razmatranjima ta zahvalnost, čak i ponekad, naravno u kritičnim situacijama, ali neprestano cijelo vrijeme se prisjećati i biti zahvalan. Ba, dakle, toliko je stvarno razloga za zahvalnost. Samo ako dobro pogledamo, ako ovaj, se ne damo smesti nekakvim e, privremenim poteškoćama u temeljni ovaj, E, u temelju naših života jest jedna zahvalnost. Kad sam prije dosta godina proslavljao 50 godina e, života, onda sam razmišljao u koju riječ bih sažao svoj život. A samo u riječ zahvalnost. Čak ni ljubav ne bih rekao, nego zahvalnost. Jer ljubav je dio zahvalnosti. Dakle, zahvalnost je nešto što obuhvaća sve. Dakle, zahvalan što si rođen, što ti je toliko toga dano, to što si u prilici biti čovjek, biti drugome čovjek što si im bio u prilici e, susretati Boga na načine na koje ti je dao. Nekome je dao na ovaj način, nekome na onaj. E, dakle, ta, ta osjetljivost e, za prepoznavanje razloga zahvalnosti, ja mislim da je možda najsigurniji put do vedrine ili kroz vedrinu. Jer kad čovjek shvati da e, nije tu da nešto zaradi ili da nije tu da nešto otplati, nego da jednostavno e, Bogom svojim živi zajedno u zahvalnosti. onda sve postaje puno jednostavnije. Evo i mi ćemo našu današnju emisiju e, završiti sa jednom <laughs> takvom molitvom. Volio bih da raju već danas damo prostora da. iz pera brata Stjepana Lice. To sam napisao jer taj tekst ne znam više što me potaknulo, ali eto, to mislim što pišem. Ne bih volio da jednom, kad se susretnemo u raju, itko od nas osjeti potrebu da snela godom okrene glavu da ne izdrži nečiji pogled. Ne bih volio da budemo zbunjeni zbog toga što je Božja volja da čitavu vječnost provedemo zajedno. Volio bih da već danas, kad se susrećemo, nemamo potrebu od ikoga s nelagodom okrenuti glavu, da smo dovoljno čisti i snažni da izdržimo svačiji pogled. Volio bih da ne trebamo skrivati već izrečene riječi ili neuvjerljivo prilagođavati njihovo značenje, da naš, pogled, da naš pogled nikoga ne ruši i prije toga da u nama ne uruši našu ljudskost. Volio bih da uvijek nalazimo načina kako jedni drugima ohrabriti i olakšati životni hod i da možemo opušteno disati jedni uz druge, dopustiti svoje duši i dušama onih koji žive uz nas da nemaju potrebe pred ikim se sklanjati, kako je tko ne bi uprljao, bilo hotimice, bilo nemarom. Volio bih da raju već danas damo prostora u nama i među nama. Dragi slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu u kojoj je gostovao brat Stjepan Lice. Evo, vjerujemo da vam je ova emisija uistinu poticaj da i sami budete zahvalni na ovim trenucima i naravno na svem onome što gospodin stavlja pred nas na nas životni put. Mi vam želimo ugodno, mirno i blagoslovljeno ljeto i ponovno se čujemo u emisiji Poziv u svijetu na jesen. Mir vam i dobro. Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda.